Labrīt, rādījām arī Latvija klausītāji ir 9 un 2 minūtes 4. 30. septembrī. Šodien svinam svētā Hieronīma piemiņas dienu, cilvēks, kurš mums e, māca e, lasīt svētos rakstus, kurš ar savu piemēru arī rāda, ka svētiem rakstiem ir izšķiroša e, nozīme kristiešu ikdienas dzīvē, un eh, varam lūgt eh, svētā hieronīma aizbildniecību eh, mīlēt svētos rakstus, atrast tiem laiku, lai tos lasītu, lai tos studētu, lai ar tiem kopā lūgtos. Šīs dienas katehēzē piedāvāju iedziļināties pāvesta Franciska komentārā par apustuļu darbu grāmatas 26. nodaļu par kādu īsu fragmentu, kuru pāvests ir izvēlējies kā moto šī gada jauniešu dienām. Mēs zinām, ka ir šī pasaules jauniešu dienu kustība, kurā droši vien liela daļa no jums ir uh, Ehm, bijusi iesaistīta, kādreiz esat piedalījušies eh, pasaules jauniešu dienās, ehm, tāds eh, liels vērienīgs eh, notikums. Nu, lūk, un tajos gados, kad nenotiek šī vispasaules tikšanās, jo tā norisinās ik pēc trijiem gadiem, šogad gan tās jauniešu tiksim, tā šīs nākamās pasaules jauniešu dienas būs ar četru gadu starpību, tās notiks 2023. gadā Covid visu šo situācijas dēļ, tad arī tas ir par gadu atlikts, lai organizatori var sagatavoties šīm jauniešu dienām, kuras notiks Lisabonā, Portugālē. 2023. gada vasarā. Tad starpā ir tā saucamās vietējās jauniešu dienas, kad baznīca aicina baznīcu tādā lokālā mērogā pulcināt jauniešus kopā vai nu vienas diecēzes ietvaros vai arī vienas bīskapu konferences ietvaros, teiksim, vienas valsts ietvaros mums ir bijušas arī šeit Latvijā vairāk kārt gan uh, Latvijas jauniešu dienas, gan diecēžu jauniešu dienas. Um, tādas pēdējās gan laikam ir bijušas 2015. gadā ilgāku laiku te Latvijā. Uh, mums nav bijusi uh, šī jauniešu pulcēšanās uh, kaut kādu arī organizatorisku iemeslu dēļ. Tas, protams, prasa laiku, sagatavoties, un acīm redzot, un, nu, Latvijā tas varbūt nav bijis tik prioritārs jautājums līdz šim, bet baznīcai vispār jaunieši kā tāda ir diezgan liela prioritāte. Mēs zinām, ka pāvests Francisks ir veltījis eh, gan biskapu eh, sinodi eh, šim jautājumam pirms trījiem gadiem, gan arī tad rakstījis dokumentu veltītu jauniešiem, kuru mēs lasījām pirms diviem gadiem, un mēs redzam to, ka baznīcai jaunieši ir svarīgi, un mums tad arī ir nu, tāds iespēja pārdomāt, kā mēs iesaistam jauniešus baznīcā, baznīcas misijā, kalpošanā. Un šogad, ja parasti jauniešu dienas ir saistītas ar um, palmu svētdienu, pūpolu svētdienu, uz kuru tad arī pavests gatavo uh, tādu mm, vēstījumu. Uh, Pagājušo gadu šis vēstījums bija jauneklis, tev saku celies, Tad bija atsauce uz to rakstu vietu, kur jaunietis ir eh, miris un eh, tas eh, tiek iznests no pilsētas, lai to apglabātu un paliek viena pati viņa māte, kas ir atraitne, tad Jēzus augšām ceļ šo jaunieti. Tad šogad pāvests Francisks ir izvēlējies kā moto no apustuļu darbu grāmatas 26. nodaļas 16. panta. Šī nodaļa tā tad ir uh, Eh, apustuļa Pāvila eh, tāda runa eh, karaļa Agripas priekšā, un viņš atsaucās uz savu pieredzi, kā viņš sastapās ar Jēzu ļoti personiskā veidā, ehm, bija šis ceļš uz Damasku, kur viņš devās apcietināt kristiešus, pēc ceļam viņu apspīdēja spoža gaisma, viņš apžilba tā, ka viņš vairs neko neredzēja, dzirdēja balsi, kas viņam saka, saul, saul, kāpēc tu mani vajā, tev grūti iet pret dzēnuli spērt. Un tad apustulis Pāvils sacīja, kas tu esi, kungs? Un Jēzus saka, es esmu Jēzus, ko tu vajā. Un tad arī ir šī te, šī gada jauniešu dienu moto, 16. pāns, bet celies kājās, jo es tevi esmu, es tev esmu parādījies, lai tu man kalpotu un apliecinātu, kā tu mani esi redzējis un kā es tev parādīšos. Tad celies kājās, jo tāpēc es tev esmu parādījies, lai tu man kalpotu un apliecinātu, kā tu mani esi redzējis un kā es tev parādīšos. Un šogad tad uh, saistībā ar visiem šiem uh, Covid ierobežojumiem jauniešu dienas uh, pāvests aicina atzīmēt, pieminēt uh, Kristus karaļa svētkos, kas šogad būs novembra beigās, 21. novembrī. Un, jā, mēs, es aicinu šodien tad ieklausīties šajā vēstījumā, Tiem, kuriem ir iespēja, tad varat atšķirt apustuļu grāmatas 26. nodaļu un uh, pārlasīt šo apustuļa Pāvila uzrunu, kā viņš pats atcerās savu sastapšanos ar Kristu, šo pieredzi, kas viņu izmainīja, kas no Saula viņu pārveidoja par Pāvilu vai Paulu, un kā viņš tad kļuva par dedzīgu Jēzus liecinieku. Un tad arī lasīšu šo pāvesta uh, uzrunu, šo vēstījumu jauniešu dienām, un tad arī mēģināsim kopā pārunāt, kas ir tas, kas ir Eh, skar mūs, kā tas mūs uzrunā. Ja gadījumā tev ir klausītāji kaut kas, kas tevi uzrunā, kas tevi aizskar, tad eh, droši vari iesaistīties šajā sarunā, zvanot uz numuru 67 969 131 un raksti īziņas uz numuru 266 77 272 vai arī raksti e-pastu uz studija at rml.lv. Eh, noteikti arī vari padalīties ar savu pieredzi Vai tu esi piedalījies jauniešu dienās un kurās jauniešu dienās tu esi piedalījies? Vai nu šeit Latvijā, vai arī dodoties uz ārzemēm, dodoties uz pasaules jauniešu dienām, vari padalīties, kā šī pieredze, kādu iespēju ir uz tevi atstājusi un eh, ko tu atceries no šī pasākuma, redzot tik daudz jauniešus vai nu savas diecēzes vai valsts ietvaros vai arī visas pasaules kontekstā, ja tev ir bijusi iespēja būt pasaules jauniešu dienās un var arī noteikti padalīties par to, kā tu redzi jauniešu vietu baznīcā, sabiedrībā, kas ir tas, ko jaunieši var nest – Um, baznīcai un kā um, baznīca var iesaistīt un uh, kalpot jauniešiem. Tad uh, šie ir tie jautājumi, ar kuriem tu vari dalīties klausītāji. Tātad, vai un kurās jauniešu dienās tu esi piedalījies, kāda bija tava pieredze un tad arī kāda ir jauniešu vieta um, baznīcā, sabiedrībā un kā baznīca un sabiedrība var viņiem kalpot, var Eh, viņiem šodien palīdzēt ar varbūt kādiem izaicinājumiem, viņiem ir jāsaskarās vai mums jāsaskarās eh, darbojoties ar jauniešiem par to visu, tad varam diskutēt šajā raidījumā. Kamēr tu eh, zvani un raksti īziņas, tikmēr tad es padalīšos ar tādu kopsavilkumu ar savām pārdomām par to, ko mums pāvis raksta šajā vēstījumā. Priestara katehēze – Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu, 9 no rīta. Jā, tā tad vēstījums ir celies kājās. Es tevi esmu nozīmējis par uh, liecinieku visam tam, ko tu esi redzējis. Un pāvis saka, dārgie jaunieši, es atkal vēlos jūs aiz rokas, ņemt aiz rokas un iet kopā ar jums garīgā svētceļojumā, kas mūs ved pretī 2023. gada pasaules jauniešu dienām eh, Lisabonā. Eh, Tātad pāves norāda uz to savu tādu tuvību jauniešiem, vēlmi būt kopā ar viņiem – Jā, tad Antīs saka, šis žests, ka es vēlos jūs ņemt aiz rokas un iet kopā ar jums garīgā svētceļojumā, kas arī ir interesanti, viņš saka, nevis vest jūs svētceļojumā, bet doties kopā ar jums, iet kopā ar jums svētceļojumā. Tā ir arī atsauce uz šo notikumu, kas norisinājās pēc Jēzus augšām celšanās, kad bija šie divi mācekļi, Iespējams, ka tas bija mm, pāris, kas bija sekojis Jēzum un kuri tad devās prom no Jeruzalemes uz Emausu, un Jēzus iet kopā ar viņiem. Tad viņš nevis ved viņus atpakaļ, bet viņš iet kopā ar viņiem šajā ceļā, sarunājās ar viņiem, un pēc šīs sastapšanās viņi saprot, ka tas ir bijis Jēzus, kas ir gājis kopā ar viņiem, ka viņš ir augšām cēlēs un dzīvs, un viņi nolēma atgriezties atpakaļ. Tā ir arī tāds tēls, ko izmantoja bīskapi, kad viņi tikās sinodē, par, kas bija veltīta jauniešiem pirms trim gadiem, un viņi tad to tieši izmantoja kā salīdzinājumu, ka lūk, mums baznīca ir jābūt kā Kristum, kurš iet kopā ar jauniešiem tur, kur iet viņi, un ar savu klātbūtni ar savu piemēru, ar to, ka baznīca nes Kristu sevī, tad ļauj jauniešiem sastapt Kristu, un viņi paši izlēma atgriezties atpakaļ Jeruzalemē, viņi paši izlēma atgriezties uh, tur, uh, kur Jēzus viņiem ir līdzis būt. Un uh, tātad uh, viņš arī saka, pagājušo gadu mēs pārdomājām šo fragmentu no Lūkas evaņģēlijas septītās nodaļas, jaunieties tev saku, celies, Tad uh, saglabājās šis motīvs celties, uh, uzņemties tādu aktīvu uh, darbību, um, ņemt, uzņemties iniciatīvu. Tad jaunieši nav tikai kādi pastorālā darba, tikai tādi objekti, ka mēs tikai kalpojam jauniešiem, mēs piedāvājam kaut ko jauniešiem, bet baznīca patiesībā aicina jauniešus pašus uzņemties iniciatīvu, tātad celies, Jā, tas bija pagājušā gada vēstījums, jaunieties, tev saku, celies šogad, tad celies kājās. Es tevi esmu izvēlējis par liecinieku visam tam, ko tu esi redzējis. Un, ja baznīca ar pāvestu priekšgalā sagaida no jauniešiem, ka viņi uzņemās iniciatīvu, tad mēs arī varam pārdomāt to, kā mēs savās draudzēs, savās kopienās, uh, Eh, ļaujam jauniešiem uzņemties iniciatīvu vai iesaistam viņus. Kāds varbūt varētu teikt, ka jā, mūsu, mūsu vidē, mūsu draudzē vai mūsu kopienā jaunieši neuzņemas iniciatīvu. Jā, tad kam pāvis runā? Bet eh, tad eh, lasot šos pāvesta vārdus jauniešiem, tu klausītāji vari pārdomāt, kā tava draudze dod iespēju jauniešiem uzņemties iniciatīvu. Jā, vai viņiem ir vieta, vai viņi jūtās iedrošināti, uh, ka viņi var kaut ko veikt draudzes labā, kopienas labā, visas baznīcas labā. Arī tas dokuments par jauniešiem Kristus ir dzīvs, Kristus vivit, ko mēs varam pārlasīt arī latviešu valodā, runā par to, ka jaunieši ir ļoti efektīvi evanģelizācijā, ja, ka viņi var uzrunāt jauniešus labāk nekā pieaugušie. Uh, Tātad viņi ir aktīvi, ārkārtīgi nepieciešami baznīcas misijas veicēji, tie, kas var efektīvi veikt šo evanģelizācijas darbu. Pāvests tad arī norāda uz to, ka mēs esam piedzīvojuši visi nu, tādus izaicinājumus pēdējā laikā, uh, E, ir cilvēki, kas tātad ir zaudējuši savus tuviniekus, esam piedzīvojuši šo sociālo izolēšanos, mēs esam piedzīvojuši tādu kā atsitienu, un īpaši tie ir jaunieši, kuri, kā pāvis saka, dabiski ir nu, vērsti uz āru, viņi ir vērsti iet uz skolu, uz augstskolām, strādāt, uz kādu pulcēšanos, jā, kopīgiem pasākumiem, uh, Un tad arī daudzi pētījumi šeit Latvijā norāda, ka tieši jaunieši ir cietuši visvairāk no šī laika, kad viņiem nav bijusi iespēja uz tādu sociālu kontaktu, un daudzi tad ir piedzīvojuši problēmas ģimenē, bezdarbu, depresiju, vientulību, atkarības, pieaugošu stresu, spriedzi, arī tādas vardarbības izpausmes. Un tāpat laikā mēs arī esam, kaut esam piedzīvojuši savu trauslumu, pāvis saka, mēs esam varējuši arī redzēt uh, tādu, uh, tādus pozitīvus piemērus, ka mūsos ir um, cēlsirdība, ka mēs esam vērsti uz solidaritāti, un uh, tad arī tieši daudzi jaunieši ir bijuši tie, kas ir um, iesaistījušies dažādās iniciatīvās, lai glābtu dzīvības, lai uh, Eh, vairotu eh, cerību, lai rūpētos par eh, taisnīgumu un nestu mieru, būvētu tiltus. Tad tas ir tas, uz ko mēs visi esam aicināti. Šeit arī varam atcerēties visu to, ko mēs pagājušo gadu lasījām pāvesta Franciska enciklikā visi brāļi, ja, ka neskatoties uz apstākļiem, mēs varam uh, būt par cerības nesējiem, mēs varam būt par tiltu cēlājiem, jā, arī ar cilvēkiem, kuru idejas un kuru ideoloģija mums ne, nav pieņemama, arī objektīvi, jā, bet mēs varam būvēt tiltus ar šiem cilvēkiem, mēs varam būt dialogā ar viņiem. Arī te otrdien runājot ar priesteri Paulu par šo sinodālo ceļu, tad mēs lasījām iebildumus, ka lūk, cik tālu tad mēs varam iet dialogā ar citiem, Būt dialogā nenozīmē pārņemt otra eh, domāšanas veidu vai tagad eh, mīļā miera labad atteikties no kaut kādām savām vērtībām. Nē, bet būt dialogā nozīmē būt eh, kontaktā, parādīt to, ka mums otrs cilvēks ir vērtīgs un svarīgs, ka viņš ir Dieva attēls, pat ja mums viņa uzskati nav pieņemami, pat ja man nav viņa rīcība, uh, pieņemama. Ja? Tomēr šis cilvēks ir Dieva attēls, tāpat kā es, un es esmu aicināts viņam parādīt cieņu, būt kontaktā ar viņu, būt attiecībās ar viņu, nezaudējot arī savu identitāti. Pāvests Francisks lietoja šo svētā Franciska no Asīzes piemēru, kad viņš devās pie Ēģiptes sultāna, kas tajā laikā karoja ar, ar krustnešiem. Arī varam teikt, ka lūk, tā ir cita reliģija, mums nav pieņemami šie uzskati, plus tas ir cilvēks, kas vada armiju pret nu, mūsu, var teikt, karaspēku. Jā, tad Pāvis Francisks raksta šajā dokumentā, ka nezaudējot savu identitāti, nezaudējot savu muguru pa kaulu, Francisks spēja likt sevi vai dāvāt sevi otra rīcībā – Vienkārši tāpēc, ka viņš eh, mīl šo cilvēku, neskatoties uz visām atšķirībām. Jā, tad, tad eh, aicinājums un tāds atgādinājums uz eh, šo dialogu, uz tiltu celšanu, kas vairo mieru. Jo ir viegli celt, ir viegli vairot šķelšanos, un arī mēs redzam baznīcā, ka mēs tik ļoti padodamies konfliktiem, mēs tik ļoti padodamies šķelšanai, uh, kaut kādu dažādu uzskatu dēļ, jā, un mēs aizmirstam, ka mēs pat vienas baznīcas ietvaros esam vēl vairāk brāļi un māsas, jo mūs apvieno kristība, mūs apvieno Dieva gars, mēs visi esam viena Kristus miesa, jā, un ar neskatoties uz to visu, varam palasīt uh, Latvien katolika grupu uh, komentārus uh, Facebookā, un tad mēs redzēsim to, cik mēs spējam <laughs> būt eh, dialogā un apzināties eh, viens otru kā eh, vienu miesu. Tātad pāvis saka, šodien es jums saku celies, un to mēs varam sat, sacīt viens otram, un Dievs to saka katram no mums um, celies. Ja, pāvis saka, es uh, Ceru, ka šis vēstījums jums palīdzēs eh, sagatavoties eh, jauniem laikiem un atvērt jaunu eh, lapusi cilvēces vēsturē. Mēs nevaram sākt no jauna bez jums, dārgie jaunieši. Ja pasaulē ir jāceļās, tad tai ir nepieciešams jūsu spēks, jūsu entuziasms un jūsu kaisle. Un tāpēc es vēlos ar jums pārdomāt šo fragmenti no apustuļu darbu grāmatas 26. nodaļas celies, es tevi esmu uh, izvēlējis par liecinieku tam, ko tu esi redzējis. Tātad, ja pasaule grib uh, uzsākt jaunu laikmetu pēc arī šīs covid pandēmijas, kas vēl joprojām turpinās, ja mēs gribam labāku pasauli, tad mums ir nepieciešami jaunieši ar viņu spēku, ar viņu entuziasmu, uh, un ar to ar kādu aizrautību viņi eh, metās iekšā, īpaši eh, aizstāvot jautājumus par eh, sociālo taisnīgumu, dažādām vērtībām. Mēs to arī redzam var, daudzi, protams, tur var uh, kritizēt un uh, var uh, um, nu jā, arī kādreiz pasmieties par, par Grētu Tunbergu, par šo jaunieti, kas ir iegūsi tādu pasaules slavu, ka lūk, 17-gadīgs, 18-gadīgs jaunietis uzrunā vispasaules līderus, un daudziem varbūt viņas darbība liekas varbūt tāda jā, daudziņu sūta uz skolu un tā tālāk, bet mēs redzam tāpat laikā šo entuziasmu un šo centību par eh, vērtībām, kas ir, piemēram, rūpes par mūsu kopīgām mājām. Un eh, kāpēc tad mēs nevarētu iedrošināt eh, arī jauniešus, kas mums ir līdzās mūsu ģimenē, bērnus, mazbērnus, draudzes jauniešus, ka viņi var būt tie, kas aktīvi, ņem aktīvu dalību labākas pasaules veidošanā. Un vispirms tad pāvests atsaucās uz dažiem pantiem iepriekš, kur apustulis Pāvils norāda uz to, ka Jēzus viņu uzrunā vārdā, sakot sauli, sauli. Un pāvests norāda uz to, ka lūk, kungs liek Pāvilam saprast, ka viņš viņu uzrunā personiski. Un arī mūs visus Dievs uzrunā personiski, viņš katru mūs sauc e, vārdā, tādā veidā vēloties pateikt, es zinu, kas tu esi, es zinu, ko tu dari, un es vēlos runāt tieši uz tevi. Jā, tātad tieši ar tevi es vēlos runāt. Pravieši saka, ka Dievs mūsu vārdu zināja, pirms mēs vēl vispār bijām ieņemti. Jā, pirms mūžības Dievs jau mūs sapņoja šo sapni par mums, un uh, sauca mūsu, mūsu vārdā, viņš tātad mūs pazīst katru personiski, un tas attiecās ne tikai uz jauniešiem, arī tevi, klausītāji, Jēzus sauc personiski vārdā, un arī tev viņš vēlas pateikt kādu svarīgu vēstījumu. Un pavas arī saka, tad sakot šo saula vārdu divreiz, kungs vēlas norādīt uz to, ka tā ir tāda uh, svarīgas, īpaša aicinājuma zīme, ja, ka tiek izrunāts šis vārds divreiz, nevis vienkārši kāds pasaukt. Tātad tiek dots īpašs aicinājums, līdzīgi kā tas bija arī ar Mūzu, ar Samuēlu un citiem svēto rakstu varoņiem, par kuriem mēs varam lasīt. Un pāvests saka, ka izdzirdot šo savu vārdu un piedzīvojot šo sastapšanos ar Kristu personiski, uh, Eh, saules eh, nokrīt uz zemes. Viņš saprot, ka viņš piedzīvo īpašu dieva atklāšanos, bet eh, tāpat laikā šī dieva atklāšanās viņu neiznīcina. Ja, tieši otrādi Dievs visā savā varenībā aicina cilvēku pie sevis. Un tas ir arī tāds aicinājums mums visiem apzināties to, ko pāvis saka šajā vēstījumā jauniešiem, ka e, personiska sastapšanās ar Kristu maina mūsu dzīves, ka tā nav kaut kāda anonīma e, tāda mm, vara, e, kas mūs aicina vai kaut kur ved, kuras priekšā mēs esam tāds mazs puteklis. Protams, ka mēs esam Dieva priekšā puteklis, un par to mēs arī atceramies gavēņa laikā, īpaši pelnu trešdienā, bet mēs arī atceramies to, kādu cieņu šim puteklim Dievs ir piešķīris, ka viņš vēlas būt personiskās attiecībās ar tevi. Ja, lai cik arī varbūt mazs un nožēlojums neliktos savās acīs, Dievs vēlas būt personiskās attiecībās ar tevi, un šī personiskā sastapšanās ar Kristu maina tavu dzīvi. Tā neatstāja tevi tādu, kāds tu biji iepriekš. Ja, un mēs arī redzam Saula gadījumā, ka neskatoties uz to, ka viņš ir vajājis kristiešus, pat nogalinājis kristiešus, ja, Dievs viņam ir gatavs dāvāt žalsardību un dāvāt šo aicinājumu būt par viņa liecinieku. Un arī tu, klausītāji, un arī es, mēs esam aicināti piedzīvot šo Dieva žalsardību, ka mēs arī esam uh, Jā, spēruši pret eh, šo Dieva dzinuli, mēs esam pretojušies Dieva gribai ar saviem grēkiem, ar savām izvēlēm, bet tāpat laikā Viņš vēlas būt joprojām ar mums personiskās attiecībās. Un viņš vēlas būt personiskās attiecībās ar visiem cilvēkiem, ar vislielākajiem noziedzniekiem, ar eh, jebkuras uh, partijas eh, pārstāvjiem, pat tādas, kas mums visvairāk rieptos, ar jebkuras ideoloģijas eh, pārstāvi viņš vēlas būt personiskās attiecībās. Ja, un tu vari būt tam liecinieks, tāpēc arī mēs atgriežamies pie šī dialoga jautājuma. Ja mēs novēršamies no kaut kādas grupas, eh, cilvēku grupas, tad viņiem mēs, teiksim, tādā veidā Dievam liedzam šo iespēju caur mums parādīt, ka Dievs vēlas būt personiskās attiecībās ar katru cilvēku un parādīt viņam savu žēlsirdību un aicināt katru būt par viņa liecinieku. Tātad tu, klausītāji, esi aicināts būt par, pirmkārt, sastapt Jēzu savā dzīvē, piedzīvot to, kā viņa klātbūtni pārveidot tavu dzīvi un būt par viņa liecinieku tālāk citiem cilvēkiem. Tad uh, apustulis Pāvils uzdod šo jautājumu, kungs, kas tu esi – Un tas ir izšķirošs jautājums, saka pāvests, jo nepietiek tikai, ka mēs dzirdam cilvēkus runājot par Jēzu, mums ir jārunā ar viņu pašiem, personiski, tieši. Ja, tad tas ir aicinājums uz lūkšanu. Tad, kad mēs piedzīvojam Jēzu, mums ir jārunā ar viņu. Nepietiek, ka es svētdienā dzirdu baznīcā, ka man par viņu stāstas prediķī, vai ka šeit rādījām arī kāds stāsta par savu sastapšanos ar kungu, tad es pats viņu uzrunāju, es pats vēršos pie viņa lūkšanā. Pāvis saka, tātad lūkšana nozīmē runāšana ar Jēzu tiešā veidā, viens pret vienu, tā aci pret aci, līdzīgi kā Mūzus runāja ar Dievu vaigu vaigā. Viņš saka, pavas saka, mēs varam joprojām būt apjukuši, mēs varam būt pilni ar šaubām, pilni ar jautājumiem, bet mēs joprojām varam runāt ar Jēzu personiski. Pāvis saka, es lūdzos, lai katrs jaunietis savas sirds dziļumos vienmēr uzdod šo jautājumu, kas tu esi, kungs? Ne tikai jaunietis, arī tad, ja tev ir 90, 100 gadi, vienalga, cik vecs tu būtu, arī tu vari uzdot sev šo jautājumu katru dienu no jauna, kungs, kas tu esi? Ja, un arī atbildēt sev šo jautājumu, kas priekš manis ir Jēzus un cik personiskās attiecībās es ar viņu esmu. Un kas ir interesanti, tad atkal šī saikne ar visiem, visu kristiešu starpā, ja, ka Jēzus saka, es esmu Jēzus, kuru tu vajā. Un mēs varētu teikt, tas ir absurdi, Jēzus taču ir uzkāpis debesīs. Uh, Viņš sēž pie tēva labās rokas, apustulis Pāvils vajā kristiešus. Bet Jēzus saka, es esmu tas, kuru tu vajā. Ja, tātad uh, Jēzus sevi identificē ar baznīcu, Jēzus sevi identificē ar tevi, klausītāji. Tu esi baznīca, tu esi kristīts. Ja, tad uh, mēs, kas esam kristīti, mēs esam vienoti ar Jēzu un ja mēs arī savā starpā daram pāri viens otram, ja mēs savā starpā uh, rakstam naidīgus komentārus Facebookā par to, ka, lūk, viens tur ir, nezinu, pāvesta atbalstītājs, otrs ir tradicionālisma atbalstītājs, vēl kāds ir tur geju atbalstītājs, vēl kāds ir, un mēs tur savā starpā cīnamies tur par vai pret vakcīnām. Īsnībā mēs cīnamies pret Jēzu, līdzīgi kā to dara Sauls, darīja Sauls. Jā, mēs arī esam dzirdējuši, ka cilvēki saka, Dievs jā, Jēzus jā, bet baznīca nē. Mēs redzam to, ka tu nevari pazīt Jēzu, ja tu nepazīsti baznīcu. Tikai baznīcā mēs varam sastapt Jēzu. Baznīca ir tā, kas mums dāvā kristības sakramentu. Baznīca, tātad citi kristieši ir tie, kuri mums sludina, kuri mums atklāja Jēzu, kuri mums skaidro svētos rakstus, caur kuriem mēs piedzīvojam Dieva klātbūtni. Ja svētceļojuma kontekstā mēs daudz runājām par šīm grupām, kas ir devušās svētceļojumā, un tad mēs runājām par to, ka izšķiroša nozīme ir tam, ka mēs ejam ceļā kopā, ka mēs apzināmies to, ka mēs esam viena Dieva bērnu ģimene, mēs esam kopiena, kurā tad Jēzus arī atklājās. Viņš pats saka, kur divi vai trīs pulcējas manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Ja gribi sastapt Jēzu, ej uz baznīcu, ej uz kopienu, ja? tāpēc arī ir ārkārtīgi svarīgi, ka mums ir kopiena, uh, ar kuru mēs tiekamies regulāri, ar kuru mēs kopā varam lūgties, ar kuru kopā mēs varam dalīties savas eh, ticības eh, pieredzē. Ah, tāpēc arī šeit Radio Marija mēs uzsveram šo kopienas aspektu, kāpēc Radio Marija notiek dzīvie raidījumi, lai cilvēki var iesaistīties, lai var piedzīvot to, ka mēs esam kopiena, to, ka mēs esam ah, viena ģimene, ka mēs dalamies savā starpā, ka mēs eh, esam dialogā viens ar otru, un tāpēc ir tik ļoti svarīga klausītāji tavu iesaistīšanās katrā raidījumā, ne tikai lūkšanās, bet arī tajos raidījumos, kur notiek sarunas, Ja, tādā veidā mēs varam piedzīvot to, ka mēs esam kopiena, ka mēs esam ģimene, ka mēs esam viena dieva bērnu saima un ka mēs esam dialogā. Tāpēc šeit es tagad apstāšos, atskaņošu eh, dziesmu, jo es skatos, ka es esmu pusstundu runājis un vēl joprojām neviens nav iesaistījies šajā sarunā. Uh, Um, tātad mans jautājums bija tev, uh, vai un kurās jauniešu dienās tu esi piedalījies, uh, kas ir varbūt tas, ko tu atceries no šīs pieredzes, uh, kas ir atstājis uz tevi iespaidu. Un tad arī, protams, jautājums par to, kā mēs varam iedvesmot jauniešus, iesaistīties mūsu draudzēs, mūsu kopienās, uzņemties atbildību un kā kopienas var palīdzēt jauniešiem. Tā kā 67 969 131 ir šīs studijas telefona numurs, uz kuru tu vari zvanīt. Īziņas var rakstīt uz numuru 266 77 272 vai arī rakstīt e-pastu studijāt rml.lv. Ļoti ceru, ka pēc dziesmas būs man kompānija, kas iesaistās šajā sarunā un Varbūt kāds no jums jau ir paspējis iemest aci šajā pāvesta vēstījumā, tad varat padalīties ar to, kas jūs uzrunā, vai ir varbūt uzrunājis no tā, ko mēs esam izlasījuši līdz šim. Ielūdzu es tevi, augstais svētais Dievs, kas šai sakramentā esi klāt ar vienu savo sirdī nesu tev par upuri. Jēzu laika pieder tev vienmūžīgi. Nespēj tevi aptvert cilvēciskais prāts bet tu mīlestībā žēlīgs pretināts. Tu mums požā sālē gaišais dienas rīts, lai gan sakramentā noslēpumā tīts. Šeit es redzu tevi savu glābēju. Vainago tu ekšķiem krustā piesistu. Nožēlājas lūdzos, Jēzu piedod man, kā reiz piedevīgi uz tās slepkavām. Tu man žēlstībā svētās rokas sniedz, dziļās naglorētās acīs skatīt lietas. Līdz ar to mūs spēju ticēties augties. Jēzu, labais Jēzu, tu mans kungs un dievs. Jēzu dzīvā maize tam, kas izsalcīs, spēks un spirdzinājums tam, kas pagurīs. Spožā laimēs Dievs. ticamais glābējs katram cilvēkam. Žēlsirdīgais Jēzu, labais pelīkā, tavā asins svētā pestīšanā man cik šī asins dārgā es pietiktu. Pasaulē, lai visas vainas noņemtu. Sakramentā svētā žēlsirdīgais Dievs, Tu mūs vienmēr gaidi, pēc mums ilgojies pieņem mūs kungs Jēzu savā gadībā. Aizved mūs sev līdzi gaišā mūžībā. Pieņem mūs kungs Jēzu savā gadībā. Aizved mūs sev līdzi gaišā mūžībā. Rīta katehēze. Ēterā priesteris Pēteris Skudra. Ir 9,39 minūtes 4. 30. septembrī. Olga raksta, esmu bijusi pirms vairākiem gadiem Rēzeknes Aglonas diecēzes jauniešu dienās Ludzā. Toreiz tā bija mana pirmā pieredze, kur redzēju jauniešus, kas aktīvi iesaistās baznīcā, slavē, kalpo un tā tālāk. Tas bija iespaidīgi. Toreiz es vēl biju tālu no Dieva, bet man liekas, ka tajā laikā dzīves ticības sēkla iekrita manā sirdī. Paldies, Olga, par tavu Eh, pieredzi, par tavu eh, dalīšanos, tad eh, aicinu arī pārējos klausītājus sekot Olgas piemēram un padalīties ar savu pieredzi vai un kad jūs esat piedalījušies jauniešu dienās un kāda bija jūsu pieredze. Dodu vārdu arī zvanītājiem, kas mūs ir sazvanījis lūdzu. Labdien, lai ir slēdz, Jēzus Kristus. Mūžīgi slavēts. Gribēju padalīties ar savu jauniešu dienu pieredzi. Um, jā, biju pirmajās Latvijas jauniešu dienās Aglonā, 20 gadi atpakaļ, tad biju Madodā jauniešu dienās, arī Latvijas jauniešu dienas, tad uh, arī biju jau tikko pieminētajās um, jauniešu dienās Ludzā. Un uh, eh, 2005. gadā biju Vācijā, Ķelnē, vispasaules jauniešu dienās. Un kas ir varbūt tas, kas tev ir palicis atmiņā no šīm pieredzēm? Jā, nu, lieta tāda, kad e, nāku no, no mazas draudzes Latgalē, kur prāvests bija tāds, e, nu, e, jau gados, un tur tā baigi nekas nenotika. Nekādas jauniešu aktivitātes, un tad bija tāda sajūta, nu, ka tu esi tā, nu, viens pats, nu, tu tur aizēji svētdienā uz baznīcu un tā, bet nekas nenotiek, liekas, es viens pats. Bet tad, kad aizbrauc uz, uz, uz tādām jauniešu dienām, kur ir daudz eh, nu, līdzīgi domājošu, tad, tad nu, dod tas spēku turpināt, atgriežoties arī savā draudzē. Mm. Uh, eh, dod tas spēku nu, tālāk dzīvot un turpināt un saprast, ka jā, ok, tas ir pareizi, jā, ka nu, var, var mazliet savādāk to visu darīt, nevis tik ļoti konservatīvi varbūt kā, kā tas notika tajā laikā, bet, eh, bet nu, jā, tas dod tā spēku Vai tas tev palīdzēja arī pašam pēc tam kaut kā iesaistīties eh, draudzes dzīvē, vai tas vienkārši bija kā tāds stiprinājums tam, ka tu neesi viens pats? Nu, vairāk kā stiprinājums, jo, jo tur nebija, nebija daudz tā, tā kas, eh, nu, jā, piedalītos tajā visā, tad jauniešu nebija daudz. Mm. Es biju, nu, tik, tik iesaistījos, nu, kā ministrants varbūt pirms kaut kādiem svētkiem, uh, Eh, uzkopt baznīcu vai tur lapu talkas, nu kaut kas tāds, bet eh, nu, mm. nu, tādas nekādas <laughs> tur bībeles studijas vai jauniešu vakarus tā nu neorganizē, nē. Mm. Bet, nu, patīkami, nu, aizbraukt uz tādām ķelnes jauniešu dienām visu pasaules, paskatīties, kā itāļi to, to dara un, nu, tādi karstasinīgāki mazliet Jā. jaunieši. Labi, paldies par šo dalīšanos. Jā, paldies. Visu labu, jauku dienu. Jā, 679, 969, 131 ir telefona numurs, uz kuru tu vari zvanīt, un īsiņas var rakstīt uz numuru 266, 77, 272. Tad redzam, cik uh, svarīga ir uh, šī uh, pieredze, uh, kad uh, mēs uh, varam, uh, varam piedalīties. Uh, jauniešu dienās varam būt kopā un tas arī tad stiprina to mūsu ticību un ļauj mums turpināt to mūsu dzīves ceļu tālāk. Kāds vēl mums raksta, es ar vien domāju, ka Sauls Pāvils kā tāds jau tika izredzēts no Dieva, kurš nestu pasaulē Dievu un Jēzus vārdu kurš katrs to nevarētu. Vispirms ticīgo nežēlīgās slepkavības, pēc, paša pestī, pēc tam paša pestītāja palīgs. Viņam bija laicīgās varas aizstāvība, kā augzimušo Romas pilsoni Sauli. Saulu vienkārši ne, uzreiz nevarēja tā nogalināt. Viņa rakstītās vēstules kā dieva gaisma nāk pie mums caur tūkstošiem gadu. Alleluja! Manas meitas brauca trīs reizes uz jauniešu dienām, kamēr gadi ļāva. Mēs uzņēmām četras meitenes, mazbērni eh, bija uh, ģimenes tulki, gidi, slava Dievam, tad, tad acīm redzot atsauci ir uz tezē dienām, kas norisinājās šeit Rīgā. Jā, bet tas, ko Pāvests saka šajā dokumentā saistībā ar to, ka Pāvils jau pirms mūžības bija izredzēts tieši šai misijai, jā, bet tāpat bija nepieciešama Pāvila atsaukšanās, saula atsaukšanās, un tāpat arī šīs īziņas autors un uh, ik viens klausītājs, arī tu esi aicināts no Dieva jau pirms mūžības, pirms vēl tu biji ieņemts, Dievs tevi sauca vārdā un viņš tevi aicināja kādai īpašai misijai, varbūt ne tik vērienīgai kā Pāvils, bet tik un tā misijai, kuru tikai tu eh, vari izpildīt. Un no tevis ir atkarīgs, vai tu atsaucies šai misijai vai nē. Un pāri visam mums ir eh, kā daļai no baznīcas, kā baznīcas pārstāvjiem, kā kristītajiem mums ir misija būt par evaņģelizētājiem, būt par Kristus lieciniekiem pasaulē, sludināt evaņģēliju. Ah, Pāvils to darīja īpašā veidā, bet arī Mums tas, ka es neesmu Pāvils, nav attaisnojums tam, ka es neesmu aicināts sludināt evaņģēliju, ka būtu par misionāru. Un Pāvests arī šeit tad, turpina komentēt šo sarunu starp apustuli Pāvilu un Jēzu. Jēzus viņam saka, ka ir grūti spērt pret dzinuli, Ja, tā tad ir šīs te, nu, dieva dzirnavas maļa, un mums ir grūti tām pretoties, pat ja mēs to darām. Un pāvests saka to, ka katram no mums, arī pat ja mēs esam ļoti tālu, varbūt mēs esam šobrīd savā dzīves zemākajā punktā un atkrituši no dieva, iekrituši kaut kādos grēkos un varbūt pat apzināti novēršamies no dieva, katram no mums, pat tiem, kuri novēršās no dieva, dievs saka, cik ilgi tu bēgsi no manis, kāpēc tu neklausies manu aicinājumu, es tevi gaidu nāc atpakaļ pie manis. Jā, mēs eh, varam <clears throat> šeit arī atsaukties kopā ar pāvestu uz eh, pravieti Jeremiju, kurš saka, viss man ir apnicis Dievs, es, es negribu par tevi pat vairs domāt un, un, un atstāt to savu kalpošanu. Un tomēr viņš piedzīvo to, ka viņā ir kā tāda uguns, kas deg un kas, eh, kas nepārstāja degt. Jā, tad pāvests arī norāda to, ka Dieva acīs neviens nav pazaudēts. Ja, mēs vienmēr varam sākt no jauna. Neviens nekad nav pārāk tālu no Dieva. Arī tu, <clears throat> kas šobrīd klausies, tu neesi pārāk tālu no Dieva. Lai varētu sadzirdēt viņa aicinājumu, lai varētu atsaukties viņa aicinājumam līdzīgi, kā to darīja Sauls, kļūstot pēc tam par Pāvilu. Un, jā, Pāvils, viņš sastopot Jēzu kļūst akls, jo Pāvests saka, tad viņš ir bijis pilns ar sevi, ar tādu savu egoismu, ka viņš ir juties liels ar savu šo morālo stāju, dedzīgumu, ar savu izglītību, jā, arī ar savu šo dišciltību, kas viņam piemita, uh, Un te mēs varam, mēs redzam, ka tas ir dedzīgs jūts, tas ir ticīgs cilvēks, kurš tāpat laikā ir bijis akls. Un arī mēs, kristieši, varam būt akli, jo mums liekas, ka mēs esam tik ļoti nu, tādi morāli, ar morālu stāju, ar dedzīgumu apveltīti, nākam no varbūt kārtīgas tur ģimenes, un tad mēs varam nepamanīt to, ka mums ir arī robežas, ka mēs esam mazi. Ja, un tad tas, ko Pāvils piedzīvo, te Pāvils arī skaidro šo viņa vārda maiņu, ka viņš no saula tiek kļūst saukts par Paulu, kas nāk no latīņu vārda mas, ja, kā atzīt šajā, mm, ir ārkārtīgi svarīgi ir atzīt to pa, patiesību par sevi. Un to mēs saucam par pazemību. Ja, ka pazemība nozīmē atzīt patiesību par sevi, ka, mēs, ka mums nepiedara absolūtā patiesība un ka mēs patiesībā esam tālu eh, no patiesības. Un eh, mēs visi pieļaujam kļūdas, un to, ko mums liekas, ka mēs darām dedzībā, Dieva vārdā mēs beigās varam atklāt, ka īstenībā mēs darām savās interesēs un savos uzskatos. Un tad mums ir grūti sastapt Jēzu, jo mēs esam tik ļoti aizņemti ar savām idejām, ar saviem uzskatiem. Atceros, ka man reiz kāds draugs stāstīja tādu līdzību par, nu, var teikt, anekdoti, ka tur ir izcils teologs eh, nonāk debesīs un viņam pie vārtiem tagad prasa, vai tu pazīsti Jēzu, viņš saka, jā, es pazīstu Jēzu, es taču viņu tur studēju un tā, nu labi, ej tur, eh, kur un um, tad uh, tur kāds garīdznieks nonāk, nu, vai tu pazīsti Jēzu, jā, protams, es viņu zinu, es taču par viņu sludināju cilvēkiem, svinēju mises, protams, ka es zinu Jēzu, nu labi, ej tur un tad uh, tur vēl kāds tur kristietis, kurš jā, es taču gāju katru svētdienu uz baznīcu, es zinu Jēzu. Un tad nonāk kāds pavisam vienkāršs eh, nabaks un, un eh, viņam prasa šo pašu jautājumu, vai tu pazīsti Jēzu, un šis nabaks saka, jā, es tevi pazīstu, es tevi vienmēr esmu bijis kopā ar tiek. Tātad tas, eh, kas uzdeva šo jautājumu, bija pats Jēzus, ja, un tad esot aizņemti ar to, cik mēs lūk esam pareizi un labi, uh, mēs patiesībā palaižam garām iespēju sastapt Jēzu un kāds nabaks, kurš atzīst patiesību par sevi, kurš atzīst savus robežas, arī savu, jā, savu ierobežotību, un to, ka viņš nemazām tik pilnīgs nav, tad viņš ir tas, kurš patiesībā var sastapt Jēzu personiski. Jā, tātad mums ir jākļūst maziem Dieva priekšā, nevis nu, tā kaut kā pazemināt sevi, teikt, ka es nekas neesmu, bet kļūt mazam, vienkārši atzīstot savu nu, to niecīgumu Dieva priekšā un apzinoties to, ka man nepiedara visa patiesība, būt gatavam pieņemt to, ka es uh, kaut ko nezinu, ka, lūk, arī tad, tad es tādā veidā spēju pieņemt citus, ka es neru, ne, nelūkojos augstprātīgi uz citiem, un tas man tad ļauj sastapt Jēzu un uh, patiesībā atklāt, tātad pazemībā atklāt patiesību. Uh, Eh, ka mēs negribam būt kaut kādos eh, šajos, eh, nu, jā, prožektoru gaismās, jā, ka visi mums pievērš uzmanību, bet vienkārši mēs esam gatavi atzīt to, kas mēs esam patiesībā un atklāt to, ka Dievs mūs mīl tādus, kādi mēs esam. Tas man pašu personiski ļoti uzrunāja. Tātad mēs spējam atzīt to, kas mēs patiesībā esam, un tad Kristus, kurš nāk mūs apgaismot, viņš atjauno šo mūsu autentiskumu, atbrīvo mūs no visām maskām, un viņš pilnībā skaidri parāda, kas mēs esam, un tieši tāpēc viņš mūs arī ir gatavs mīlēt. Ja, tādus, kādi mēs esam, kad mēs esam autentiski, kad mēs esam godīgi, kad mēs esam gatavi atzīt arī savas nepilnības, savas vājības, Un tas tad arī mums palīdz mainīt šo perspektīvu. Un tad Pāvils sastapis Jēzu, kļūstot mazs Dieva priekšā, atzīstot to, ka viņam nepieder visa patiesība, viņš izmaina savu perspektīvu. Jo pāvis saka, lūk, viņš turpina savu ceļu tāpat tālāk uz Damasku, bet tagad jau viņa skatiens un sirds ir pilnībā pārmainīta, un viņš Mēs arī sastopot Jēzu, mēs turpināsim darīt savus ikdienas darbus, mums saglabāsies tie paši hobiji. Jā, mēs iesim turpat, kur mēs esam gājuši, bet mūsu skatiens būs mainīts, mūsu sirds būs mainīta, un mēs to visu darīsim kā Kristus liecinieki, kā viņa mācekļi. Un pat ja apkārt mums būtu kāda liela tumsa, ja mēs nebaidīsimies, jo mēs tad apzināsimies to, ka mēs esam uzticīgi Dievam, ka Viņš ir kopā ar mums un ka Viņš mūs nekad, nekad neatstāja. Uh, Pāvests arī aicina jauniešus nepadoties, līdzīgi kā viņš to dara arī eh, dokumentā eh, Kristus dzīvo. Un tas arī aicinājums mums visiem, īpaši šodien, nepadoties eh, kādu ideoloģiju cīņām par, pret, jā, tā kā tu esi par vai pret šiem cilvēkiem. Mēs varam, protams, tur apspriest idejas, bet nekad nevērsties pret cilvēkiem neļauties šīm ideoloģijām, kas mūs sanaido ar citiem cilvēkiem. Vienalga, vai tas būtu politisku vai reliģisku vai kādu citu pārliecību dēļ, lai mēs nekļūstam par instrumentiem, ar kuriem tiek iznīcināti kādi citi cilvēki, kāda cita grupa, bet ka mēs spējam saglabāt šo cieņpilno skatienu uz ikvienu cilvēku. Pat ja viņš pārstāv man pilnīgi absolūti nepieņemamus uzskatus, jā, jo projām šis cilvēks ir Dieva, radīts Dieva attēls, un mēs nedrīkstam ļauties, ka tagad es esmu ļāvies kaut kādām ideoloģijām, un tad ar saviem komentāriem, ar saviem uzbrukumiem es aizvainoju šos cilvēkus. Un, jā, tad uh, mēs arī līdzīgi kā Pāvils varam piedzīvot šo atgriešanos personiski un būt par, uh, viņa, par viņa lieciniekiem. Un tas ir tas, uz ko Pāvils aicina jauniešus un uz ko esam aicināti mēs visi, kristieši. Esam aicināti piedzīvot šo personisko sastapšanos ar Kristu un liecināt par viņu tiem, pie kuriem Dievs mūs sūta. Tā kā ar to tad arī es noslēgšu šo apskatu par eh, vēstījumu, kas eh, šogad īstenībā ir tāds garāks nekā parasti pāvests Francisks raksta. Tas ir interesanti, tāds apjomīgāks un um, iesaku to pārlasīt. Varat noteikti atrast Vati, rā, rā, Vatikāna radio mājaslapā tādu uh, kopsavilkumu latviešu valodā, tad Vatikāna mājaslapā vatican.va jūs varat atrast pilnu tekstu, ierakstīsiet tur, piemēram, angliski, uh, Message of the Holy Father to Youth 2021. Tad uh, pirms divām nedēļām viņš izdeva šo dokumentu 14. Uh, septembrī. Tad uh, noteikti iepazīstieties ar šo vēstījumu un pārdomājiet kopā ar saviem jauniešiem, dodiet lasīt saviem jauniešiem un pārdomājiet arī paši, kā jūs varat iedvesmot savus jauniešus, kas ir jūsu draudzē, jūsu ģimenē, jūsu mājās, jūsu draugu lokā, celties un uh, piedzīvot Dieva klātbūtni un uzņemties iniciatīvu, uzņemties atbildību un piedzīvot to, ka viņiem uzticās. Pāvests saka, es jums uzticos, baznīca jums uzticās, ejiet, ceļaties un ejiet un esat kā saules, kas padara pasauli labāku. Jā, varbūt arī kādreiz krīt, tā kā ceļās un iet tālāk. Tā kā tas varētu būt mūsu šīs dienas vēstījums, ko apcerēt eh, šodien. Paldies visiem, kas iesaistījāties! Paldies Olgai, paldies arī mūsu zvanītājiem, mūsu anonīmiem īziņas rakstītājiem. Eh, vēl mums Terēza raksta, pirms dažiem gadiem biju jauniešu dienās Meģgorijai. Tas mani atstāja lielu iespaidu un deva piepildījumu gan ikdienas gaitām, gan eh, savai ticībai. Paldies arī par šo liecību, tad ar to es arī no jums atvados. Paldies visiem, kuri iesaistaties, paldies, kuri ļaujat piedzīvot arī šeit Radio Marija tādā virtuālā veidā to, ka esam kopiena, ka varam dalīties savā starpā un ceru, ka tas iedvesmoja arī pārējos klausītājus, tad tiekamies jau nākamajā katehēzē rīt pulksten deviņos.